في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا نولى نور اليقين في ربوع المجد كنا Čovjek musliman nije čovjek koji živi od danas do sutra što se kaže. To jeste, radi šta hoće, nije ga briga ni za šta. A došao mjesec Ramazana, onda će postit, pa kad prođe Bajram, opet. هيدي لا نيتك وقدوسك نور اليقين نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين Iskoristimo priliku, ne مو شيطان fursata, ne مو مو da radi među nama, da nam govori ima vremena. Neka kad to uradiš, pa će to biti, pa će to, pa će zavodi nas samo iz dana u dan. A mi ne znamo kad će nam Azrail doći da uzme našu dušu. أنهار دم فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وتكالى وأنين كلهم عونا إلهي يا إله العالمين المجد كنا نسعى النصر نبي ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين بربوع المجد كنا نسعى النصر وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد Mi vidimo mnogo toga od Allahove blagodati koju nam je dao. Puno tih njegovih njimeta iz dana u dan. I ovo je jedan veliki Allaho njimet i blagodat. Da se okupljate u Allahovoj kući, jer se sve džamije zovu u jednom riječu Allahova kuća. I da vas Allah spominje po imenici svakog ko se ovdje sastoji kako to jer hadis kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je rekao svojim ashabima međtema'a qavmun fi bejtim min bujuti Allah kada god se sastane jedan narod u Allahovoj kući, u džami jetlune kitab Allahi wa jetada rasunahu bejnahum učeći Allahove ajete i proučavajući ih illa wa nezelet fihim sakine Allah dadne da se na njih spusti smirenje njegovo wa gashiyatuhumur rahme i prekrije ih Allahov rahmet i njegova milost wa haffethumul malaike i okruže ih meleki وذكرهم الله في من عنده a Allah ih spomene kod svojih meleka. Dakle, sve je to jedna velika blagodat od ovog okupljanja u Allahovoj kući od spominjanja uzvišenog Allaha Đelešanu. Posebno, kada smo svjesni, kada vidimo ovo oko sebe, koliko ima onih koji su u džahilijetu još uvijek, koji se još uvijek opametili nisu. Pa im je šeitan zajjene lehum u šeitanu a'malehum. Šeitan im uljepšava njihova zla dijela koja radi. Koja su to zla dijela? Najveću propast sebi i svojima. Kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Pravi gubitnici su oni koji izgube sebe i svoje porodice na kijametskom danu. Dakle, koji tamo ni, ništa ne nađu, koji sa dunjaluka na ahiret ništa ne pošalju koji na, na Dunjaluku se ne potrude da obezbijede sebi nešto za ahireta. Takvi su pravi nesretnici i takvi u takvima nikakva hajra ne ima. Vidimo da nam Allah s vremena na vrijeme daje mogućnost, daje nam priliku da se popravljamo, da se čistimo, da se poboljšavamo, da od sebe one sve mahane, sve one negativnosti otklanjamo. Od tih jednih velikih prilika jeste ovaj Ramazani Šerif. Mjesec u godini dana u kom je Allah Đelešanuhu spušta svoju posebnu milost. Nesretan je onaj koji dočeka mjesec Ramazan i prođe taj mjesec, a ne bude mu oprošteno. I nesretan je onaj koji doživi starost jednog ili oba dvoje svojih roditelja, pa njihovim sebepom ne uđe u džennet, ne zaradi džennet. I nesretan je onaj koji čuje da se spominje Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, a na njega salavat ne donesi. To su tri skupine ljudi koji, koji su nesretni, koji su imali priliku, a nisu je iskoristili, kojima je Allah dao mogućnost, a to su propustili. Mjesec Ramazan je jedno generalno čišćenje mu'mina, je jedno njegovo jačanje posebno, čišćenje od grijeha i ljenosti, i nevaljalština i ružnih misli i svega onoga što ne valja i jačanje u imanu učenje jer je to mjesec Kur'ana mnogi danas pitaju zašto muslimani zašto mi kao muslimani vjerujemo u to i tako i jest da je naša knjiga najbolja najispravnija očuvana druge su iskrivljene i Tevrat i Inđil a da ne govorimo onima koje Allah nikako nije ni objavio a ljudi po njima rade najbolja vjera, najčišća vjera sve, sve, naj, naj, naj da ne bismo nabrajali potom i trebali bi muslimani da su prvi na svijetu najjači najbolji uzor u svemu sve da su po kategorizacije ljudi da su najbolji u svijetu a mi vidimo da nije tako. U čemu je onda problem? Jastan je odgovor na to, to je da muslimani prvo ne poznaju dovoljno islama. Jedno što su sistemi mnogi usmjereni na to da islam ne dođe do muslimana. Nemojmo mi govoriti ovdje, ovdje su prava, ovdje su ljudske slobode, ovdje je ovo, ovo je ono. I kao muslimani, Allah nam ne dozvoljava da budemo, tako rekuć, papige, koji ćemo samo ponavljati što nam drugi kažu. Ako je pravo, i ako je sloboda, i ako je jednakost, onda ako govoriš sahat o krstu, onda govori sahat o islamu. I ako govoriš o krstu i govori kako god hoćeš, to me ne interesuje. Ma da govoriš o islamu onakvom kakav jeste, a nije da biraš onoga ko će ti, go, ko će ti igrat kako ti sviraš, kako tamburaš. Ko će ti kazat onako kako mu platiš. Jer ova vjera je vrijedna, neprocijenjiva i niko je ne može kupiti ili platiti i zato Allah kaže وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ semenen kalila. Za moje ajete ni pošto nemojte zamjenjivati, uzimati malu korist. Može neko reći, dobro, ako nam neko dadne veliko bogatstvo, znači možemo predati Allahove ajete i, i, i, i trgovati Allahovom vjerom i govoriti kako drugima paše. Ne, ne, ne. Koliko god bi vam dali vrijednosti ovih dunjalučki, sve je to semenen halila. Sve je to mala vrijednost prema prema Allahovim ajetima prema Allahovoj vjeri. Ništa to ne vrijedi prema ovome. I zato jedan islamski učenjac pravi primjer i kaže zamislite da imate dva čupa. Znate šta je čup? Imate dva čupa. Jedan je od zlata, ali je kratko trajan. A drugi je od zemlje i vječan je. Koji je vrijedniji? Kažu, vredniji je onaj koji je, koji duže traje, makar bio i od zemlje. A šta te kreći za onaj ako je od zlata i dugotrajan, a onaj od zemlje i kratkotrajan i prolazan. Tako je i sa Dunjalukom i sa Ahiretom. I mumina niko i ništa ne može kupiti. Mumin sebe ni svoju vjeru ni za šta ne može i ne smije prodati. To je nešto najvrijednije, ono po čemu jeste on čovjek. Uođa'e ređunom, ko što Koran kaže, i došao je čovjek. U našem svijetu se kaže, e, jest ljudina, kaže. Znači, u njemu se pokazala ona svojstva, prava po kojima je zaslužio da bude povaljen među ljudima. Kažu, jest ljudina, jest čovjek, Allah kaže a za one druge koji su sebe spustili na taj nivo svojih protjeva, svojih dunjalučkih i tjelesnih zatjeva i ništa više, Allah kaže ulaike kel enami, kao stoka su. E ima kakav drugi izraz, Allah možda bi rekao gori za to, u nas je najgore kada stoka, stoka, jel? Kaže, to je ko stoka, kel enam. Pa nestaje kod toga, već kaže, belhum edal, još su gori od toga šta ćeš više? I jesu kosta. I nikakve granice nema da se kod nje zaustavi. Da obraza ima, da stida ima, da ovo, da nema nikakvih granice. Radi šta hoćeš. Hajvan bi se postidio onoga šta radi on. To vidimo svojim očima. Dakle, problem današnjih muslimana i kao ummeta cjelokupnog jeste prvo nedovoljno poznavanje islama. Islam naš mi odakle uzimamo? Ko nama islam tumači? Da li nam može doći neko ko je završio na nekom kršćanskom fakultetu, univerzitetu, pa da kaže, vaš Allah kaže, jer on ne vjeruje, pa će reći, vaš Allah kaže to i to, a vi muslimani, nek znate, to i to znači. Ko bi od nas to prihvatio? A prihvata se. I takvi ima. I takvi nam tumače našu vjeru. I dolazi i kršćani, i židovi, i budisti, i ne znam ko. I tumače nam naše ajete. I iskreću i... Jer Kur'an je Allah rekao ne može se promijeniti. Osto je onakav svaki harf, svako slovo na svom mjestu. Nije ga cijelo džovečanstvo moglo promijeniti da se svo sakupilo. Ostao je originalan ali hoće značenja njegova da iskrenu. I zato od svakog se ne prihvata. Uzima se od onoga koji kod sebe ima dva sifata, dva svojstva. Ne može jedno bez drugoga. Prvo svojstvo je ko ima iluma. Ilum koji ima znanja to znači. A kojeg znanja? Da, jel, jel to znanje da kaže, kaže nam Kant, kaže Hegel, ako ste čuli za ta neka imena, kaže nam ovaj filozof, kaže nam onaj filozof. Ilom je kaže nam Allah uzvišeni, koji ne griješi. Stagfirullah. To je jasno svima. Ali naši postupci drugačije govore. Allah uzvišeni, šta kaže? Šta njegov pejgamber, ali i sato se nam tumači? To je ilum pravi. A drugo svojstvo koje se mora kod takvog naći jeste Šta? jeste takvaluk, da je bogobojazan, da se Allaha boji, jer džaba mu onaj ilum ako se ne boji Allaha. A ne vrijedimo iako samo kod sebe ima bogobojaznostu, a ne ima iluma, a ne ima znanja. I zato mora biti jedno uz drugo. To znanje i ta bogobojaznost. Drugo, kod muslimana je velika mahana što se povode za drugima. I o tom nam je pejgamber rekao, ali i za to salam. I ne ima ni jednog problema, i ne ima ni jednog šerra što kaže Aisha radijallahu anha, a da na njega nije ukazao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. I rekao, čuvajte se toga, a ne ima isto tako ni jednog hajra, a da nam nije rekao, radite to ukazao nam je na taj šer. A to je letet tebi unne senene men kablekum. Slijedit ćete vi običaje onih koji su bili prije vas. Stopu u stopu, pedalju, pedalj. Slijedit ćete ih u potpunosti. Čak ako vidite da su ušli u gušterovu rupu, kaže se da je to najkješnja rupa, vi ćete za njima ući nekoga to misliš Božji poslaniće pitaju Asabi jel to misliš na kršćane i na židove kaže on a na koga drugog da mislim znači šta god oni rade i vi ćete raditi ako oni proslavljaju ono anamo i vi ćete proslavljati ono anamo ako oni imaju ono nešto u kući svojoj i vi ćete to nešto držati u svojoj kući ako se oni ponose nečim što ne valja i vi ćete se ponositi tim što ne valja Dakle, ono što su radili, radića i ovaj umjet. Slijedženje drugih. Znaš istinu, ali vala mi ono slađe. I zato kada je Allah uzvišen i stvorio džehennem, poslao je Džibrila do toga džehennema. I kaže mu, idi i vidi džehennem. I kada ga je vidio, kaže, uzvišeni Allahu. Kogod čuje za ovaj džehennem kakav jeste niko u njega ući neće čuvat će ga se a onda je Allah dao da ga okruže strasti pa kada je to vidio Džibril alaihissalam kaže tako Allah uzvišeni pobojio sam se da će svi u džehennem sljedeći te svoje strasti kada je Allah stvorio džennet, poslao je Džibrila da, da ga vidi, kaže on, Allah uzvišeni kogod čuje za džennet, ući će u njega. Radi će potom i ući u njega. Onda je Allah Đelešanu dao da džennet okruži napori i teškoće i odricanja ono što čovjeku nije drago i nije lahko. Pa kada je to vidio Džibril kaže, pobojio sam se da niko u njega ući neće. Dakle, nije lako. Nije lako. Allah od nas zahtiva žrtvu jednu. Nije dovoljno da, da musliman kaže ja sam musliman i gotovo. Allah nam kaže e hasiben nasu misle li ljudi en jutraku da će biti ostavljeni en je kulu amenna da kažu mi vjerujemo vohum la juftenuna a da neće biti iskušani stavljeni na ispit jedan veliki ispit u neimaštini ispit u bogatstvu ispit na svojoj djeci, ispit na porodici, na poslu, na zaradi, na svemu te Allah iskušava. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ Mi smo iskušali one koje su bili prije vas da Allah ukaže na one koji istinu govori, a da ukaže i na one koji lažu. Dakle, to je Allahov sunnet, to je Allahov zakon da će svi ljudi biti ispitani, iskušani. Mjesec Ramazan je pred nama. Velika Allahova blagodat. Božji poslanik, ali i sato selam, imao bi posebne ibadete u njima od tih ibadeta jeste Elijatika u zadnjih deset dana mjeseca Ramazana usamio bi se učeći ibadet, čineći očekujući veliku noć Lejletul Kadra koja je vrijednija od hiljadu mjeseci u proračunu prilike vrijednija je od cijelokupnog jednog ljudskog života oko 83 godine koliko su neki računali. Dakle, ta noć koju dočeka i ibadet u njoj provede, blago li se njemu. Ibadet u mjesecu Ramazanu ima posebno svoju vrijednost, posebno učenje Kur'ana, jer je Kur'an objavljen u mjesecu Ramazanu. Ko što jedan kaže, ali kad nam donesu lubenicu, karpuzu kad nam donesu u sred ljeta. To je njegov vakat, njen vakat. Kako je slatka i lijepa. Kad bi nam neko lubenicu donio, negdje ima toga, donio upo zime, snijeg ne, pada napolje. Ne ima one slasti, ne ima onoga svoga. Kur'an je objavljen mjesecu Ramazanu. On u svim vremenima ima svoju slast i svoju ljepotu, ali posebna njegova ljepota jeste u mjesecu Ramazanu i Melek Džibril je dolazio Božijem poslaniku ali selam koji je učio pred njim ono što je do tada objavljeno iz Kur'ana. I u godini kada je preselio Resulullah sallahu alaihi sallam dva puta je proučio cijeli Kur'an pred Džibrilom. Mjesec Ramazan je velika prilika za Teubu da čovjek se riješi grijeha koji su se na njemu nagomilali. Resulullah sallahu alaihi wasallam je po 70 puta dnevno istighfar činio. Molio Allaha za oprost. A na kakvo li smo mi to da ređi? Da prođe i koliko dana i koliko vremena, a istighfar se ne čini. A Resulullah alaihi wasallam koji je bio svjestan Allahove veličine, dnevno po 70 puta isti kvarčinu. Dakle, da se ugledamo na to. Post je poseban ibadet. Jer Allah kaže Saumu li wa ene eđzi bihi. Post samo meni pripada. I ja za njega dajem posebnu nagradu. Nije nam rekao koliko, ali posebnu nagradu. Sigurno je da je to jedno iznenađenje sigurno je da je to jedna ljepota velika za postače imaju posebna vrata u džennetu koja se zovu Babu Rejan na koja će ući samo postaće kako mnogi muslimani postaje možemo reći da znači svaki musliman će na ta vrata ući jeste pazi što se tiče posta nije svačiji post isti jer hadis nam jasno kaže men lem yada qawla zuri wal amele bihi, ko neće da ostavi besposlen govor kada posti, govor od koga ne ima, koristi besposlena dijela, a da ne govorimo harame, felejse lillahi hađetun, Allah ne ima potrebe min en jede'a ta'amehu o šarabehu. Od toga što će on ostaviti pa neće jesti pit. Od njegovog gladovanja od toga od Allahu, to Allahu ne treba. Post je da tebe odgoji, da tebe ojača i očvrste u tvome imanu. ako ne shvatiš post kakav jeste i ne prihvatiš i ne primjeniš i ne bude bilo fajde tebi od toga posta, Allahu to tvoje gladovanje ne treba. Dakle, nije svako ko kaže da posti postač kako treba. I samo će pravi postaći ući na ta vrata. Babur Rajan. I koji se drže posta. I koji gledaju da poste i mimo mjeseca Ramazana. A to su ponedeljak i, i četvrtak. Zašto Boži poslaniće? On odgovara, ali zato se zato što se u tim danima dižu dijela uzvišenom Allahu Đelešanovu. Pa ja volim da mi se moja dijela završe ovim ibadetom, to jeste postom. Dakle, postiti ponedeljak i četvrtak, dalje postiti ejamul bid, to jeste dane u vremenu kada je po našem muslimanskom računanju vremena, mjesečevom računanju vremena, kada je pun mjesec, 13. 14. i 15. dan toga mjeseca. Ta tri dana postiti. I to je po sunnetu I to je sa strane ibadeta velika korist i primjenje sunneta, a i sa zdravstvene strane, pogotovo u tim danima, da ima velikog uticaja na ljudsko tijelo, promjene koje se dešavaju na mjesecu, uticaj taj, mi znamo i plima i joseka i to, da je povezano s tim, tako da post u tim danima posebno preporučene. Dosta se o ovome, o ovome može kazati. Ali je jedna činjenica. Treba odgovoriti na pitanje kako što bolje iskoristiti mjesec Ramazana u Ibadetu. Čovjek musliman nije čovjek koji živi od danas do sutra što se kaže. To jeste, radi šta hoće, nije ga briga ni za šta, A došao mjesec Ramazana, onda će postit, pa kad prođe Bajram, opet, hajde na novo. Nije tako kod muslima. Znači da ni taj dan, znači da i taj mjesec neće iskoristiti. Ko nije se pripremio za mjesec Ramazan, ne može ni mjesec Ramazan u ibadetu provesti kako treba ni iskoristiti ga. Boži poslanik, ali i zato selam, je dosta dana postio u ovome mjesecu, mjesecu Šabana. Kao priprema za to. Isto ćemo naći u zadnjih deset dana Ramazana, očekujući Lejletul Qadr, pripremio se svih tih deset dana i noći i ibadet činio uzvišenom Allahom. Da bi potpuno spreman dočekao tu noć, Ako kaže, ja ću čekat vala 27. noć, a ostale noći spava. Kad dođe i 27. noć, malo prouči, zatvore mu sam, zaspi. Hoće li ustati na sobah, neće li? I proleti mu i to, ništa od toga nije. Vojska vidimo kad, kad se pripremaju, jel da svaki dan, svaki dan vježbe, vježbe, vježbe. Neko će pomisliti što ono radi, samo će se izmoriti pa kad treba da udare, da navale na neprijatelja, nema ništa od njih. E nije tako. Oni se pripremaju da bi ojačali. Tako je i mu'min. Priprema se. I nije u gafletu. A kako neće biti u gafletu? Primjenjujući ono što je Resulullah ali sad sam rekao. Ko od nas nema briga i problema? Ko taj može reći da kaže, znate ljudi, ja sam rahat od Dunjaluka. Ništa, sve mi je potama. Takav ne može ni doći u džamu. Tako mi mjesto u ludnici takav je rahat od pameti. I Allah takvog ničim ne duži. Ko može kazat, vala ja nikakve brige na dunjalku nema. Takav ne postoji među pametnijima. Dobro. Allah nam je dao rješenje jedno za to. Ne jedno, nego više. Ali eto spomenimo samo neka. Koje? U zadnjoj trećini noći. Allah kaže, ko je taj ko, ko mi istigfar čini, ko je taj koji je grijeh neki učinio, pa me moli za oprost da mu ja oprostim od milion i koliko miliona ljudi, koliko ih ima koji ustanu na večer. U zadnjoj trećini noći, u nas svijet kaže, u gluho doba noći, tišina, ništa se ne čije, spava, rče, svijet, ništa. Ali, ova je ustao. Šeitan, što kaže, nogu slomio. A po hadisu, kad čovjek legne da spava, šeitan mu ovde za vratom sveže tri čvora. Tri čvora. Pa ako ustani i uzme, spomene Allaha, odveže se jedan čvor. Ako uzme abdes, odreži se drugi čvor. Ako klanja, odreži se treći, pa ustani horan, spreman za svaki posao, za svaku aktivnost, aktivan od svakog hajra. Ako ne bude tako, onda mu se šeitan samo nasmije. Kaže, tome čovjeku, kad je spomenut Resulullah, ali sad sam čovjek, koji nije usto naveće, kaže, tome čovjeku se šeitan pomokrio u. Eto mu čast. Eto mu čast. Dakle, zašto? Zašto se ova velika jedna prilika svaku noć ne iskoristi? Allahu ibadet, ne dat šeitanu, da uzme fursata, da uzme prilike da vodi čovjeka. Jer ako mu dadneš uzde, on će te voditi, on voli to. Njemu to prija. Dakle, i badet Allahu učiniti, makar dva rekata izutra, na veće, ustati u gluho doba noć. Allahu se obraziti za grijehe. Allah kaže, ko je taj svaku noć u zadnjoj trećini? Ko je taj? ko mi istigfar čini, ko me moli za oprost pa da mu oprostim. Ko je taj koji ima kakvu potrebu da mi traži pa da mu to dadnem, da mu to udovoljim. Mi možemo otići i ljekaru, i poznaniku nekome, i ovome, sto problema, problem oko vizije, problem oko... Ne ima, sam dunjalko problema. I stotinu veza ćemo potražiti, a ovo najjače i najsigurnije ovo zaboravljamo. Ako Allah da, pa podredit će ti na, na stotine ljudi, podredit će ti onog kafira da ti izađe ovaj, da ti na, na ruku bude, da ti ovaj, da ti pomogne u tome s Božijom pomoći. Preko njega će ti Allah olakšati to, tu tvoju brigu ili bilo šta drugo. U Jalučku, a ne govorimo i Ahiretsku. Resulullah sallallahu sallam naučio nas je dolama koje treba da učimo. Allahumme inni e'uzu bike min al-adzi wal-kesel. Allahu, ja te molim da me sačuvaš min al-adzi wal-kesel. Od nemoći i od ljenosti. Nemoć, hoćeš da uradiš? Ne možeš, nisi ni zašto. Ljenost, možeš da uradiš, ali se lije, šta ćete. Da te Allah toga riješi i kutariši. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Bože sačuvaj me od znanja od koga fajde ne ima. Wa min qalbin la yakhsha. I od srca koje ne ima u sebi straha od tebe. Kom je se uči Allahov ja i njemu svijetno. Govorio ne govorio. Ne nema otvrdila srca. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dalik. Zatim su njihova srca otvrdila nakon čega mjesto da omekšaju da prihvate ilum da prihvate din, kur'an, sunnet sve što je od hajra jok ona su otvrdla nakon čega, nakon ovih opomena i rat i ovo sve što vidimo svojim očima danas šta se radi od islama i muslimana u svijetu šta se govori, šta se nastoji thumme kaset hulubu zatim su njihova srca otvrdla fehije kel hijjarati, pa su postala kao kamen, ev ešed do kasva, ili još tvrđa. Od takvih ne ima neuzubila hajra nikakav. O min dua illa yustajabu leha, Bože dragi, sačuvaj me. O min nefsi la tešba prije toga, od toga da, sa, da je moja duša nezasita. Šta god imam od dunjalka, da mi je još pohlepan. I zato Resulullah s.a.v. kaže ništa ove dvije udubine u očima čovjekove ne može napuniti osim zemlja. Jebne Adem, o potomče Ademo, kad bi ti se dala dolina blaga, ti bi poželio da imaš drugu. Kada bi ti se dala druga, ti bi poželio da imaš treću. Ništa ove oči ne može zatrpati osim zemlja onda ništa neće imati. Onda se mogu zasniti. Kaže gladni hoće. وَمِنْ دُعَا إِلَّا يُسْتَجَابُ لَهَا I od dove od koje koja se ne prima kod Allaha Đelžan. A koja se dova ne prima, ne prima se dova onoga kod harama sebe hranio, sebi svoju porodicu. Ne prima se dova onih koji su u vjeru uveli ono što Allah nije odobrio neke novotarije i nešto što nema nikakve osnove u vjeri. Od takvih neuzubila dova se ne prima. I to je ono najgore što može biti. Allah zatvorio vrata pred njim. Ne ima od njegove dove nikakve fajde. I, I kome još Allah neće se odazvat? Onima koji budu među sobom odobravali grijehe. Ili ćete naređivati, kaže Resulullah sallallahu alaihi ili ćete naređivati da se radi dobro svojim najbližim prvo porodici, djeci, ženi svojim bližnjima komšijama svima da se radi dobro a odvraćati od zla ili će Allah dati da među vama zavladaju najgori pa ćete vi dovu Allahu učiniti ali vam se Allah odazvati neće velike su prilike među nama svakodnevno kada Allahu dovu možemo uputiti, kada se od griha možemo očistiti, kada svoj iman možemo učvrstiti, ojačati i povećati. Svakodnevno, a ovo je jedna velika prilika koju nam je Allah dao godišnje, ovaj mjesec Ramazana. Pa gledajmo, da ga u potpunosti iskoristimo. Da spomenemo našu braću, ako ništa drugo ne možemo učiniti, a Allah najbolje zna šta svako od nas može učiniti. I koliko svako od nas žrtvuje za ovu vjeru. Koliko si dao za svoj dunjalog, a koliko si dao za ahiret. Koliko si poslo na ahiret. Dobro se izvaga. Pa ćeš vidjeti gdje se stao. Allah nam daje ove prilike. Dunjalog prolazi ko što je prošlo ovo što je iza nas. Ko 20, ko 50, ko više, ko manje ima, ali je to prošlo što kažu ko odlan. Ništa. Ko odlan, odlan. Ništa. Kad bi svakoga od nas neko upitao kako ti je prošao tvoj dunjalku, svak bi jednom riječu rekao jeumen bada jeumen. Koliko jedan dan, nije ni cijeli dan, koliko jedan dio dana. I e tako su nam sve ove godine i ovi mjeseci prošli. Iskoristimo priliku. Ne dajmo šeitanu fursata ne daj mu mu da radi među nama, da nam govori ima vremena, neka kad to uradiš, pa će to biti, pa će to, pa će, zavodi nas samo iz dana u dan. A mi ne znamo kad će nam Azrael doći da uzme našu dušu. Pripremimo se od danas. Ojačajmo se ovim najvećim oružjem. Pomozimo svoju vjeru. Što nam je najveći emanet Allah ostavio. Za koji će nas on lično pitati koliko smo znali od toga i koliko smo potom i radili. Ovaj emanet na druge da prenesimo. I da nastojimo koliko je god u našoj mogućnosti da džemat muslimanski ojačava. Riječju i metkom da ojačamo istinu odakle god ona došla. Da je pomognimo. A Allah će onda svakom od nas pomoći onda gdje mu je najdrži. نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين Čovjek, mu'min, se postiri svojih grija. Kad vidi da je zgriješio, prvo čega se sjeti, to je stid pred uzvišenim Allahom Đelešanu, koji ga vidi, pred kojim se ne možeš sakriti koji zna ne samo šta radiš, nego i šta misliš. Stid od njega. Što li sam to uradi? Što li me šeitan navrati pa to uradi? I odmah tvoj sifet pravi mu'mina da se odmah vraća. Vraća na istinu. I kaže, Bože, ja sam pogriješio, ja ti stigfar činim, ja se vraćam, kajem se, krivo mi je, neću više nikad. I tako da, jako je čiji hak zakinuo, to gleda da vrati. E takvima Allah obećaje oprost. Inneme teumetu ala Allahi lillazine ja'malune su'e bi džehaletin koji teoba Allah prima teobu oni koji urade grije iz neznanja. Šeitan ih navratio, nisu bili svjesni tada ili nisu znali propisi to tako taj. Desilo se. Thumme je tu bune min karib. Pa se odmah iza toga pokaju. Ne čeka, evala, ne mogu ja sad otići na hađ. Jeste, ja imam sad para. Ne mogu sad otići na hađ, jer ako odem na hađ, ne smijem više raditi ono što sam radio. Ne mogu ko hađija. Stidi me ljudi, šta će kazati? Stidi se ljudi, a ne stidi se Allah. Ja qawmi rahti a'azu alaikum min Allah. Zar su ljudi u vašim moćima imaju veće mjesto nego Allah? Zar su vam ljudi preći nego Allah? E to je onaj stid koji mumin osjeća kod griješenja. I odma se vraća. Odmah pravom putu ide. Svirati mu stakim. Ogromne su obaveze na svakom od nas. Samo što su na nekom veći, a na nekom manji. Ali nema toga bez obaveza. Imaš djecu, imaš rodbinu, imaš komšije, imaš, imaš, imaš šta radi. Allah ti kaže, zaradi za dunjaluk u redu, halal kako je propisan. Ali nije to sve i sad im završeno. Vala ja radim, halal zarađujem svoje porodici, je zarađuješ. I od te tvoje, tako reku, iz dobrote, kupio si hin, između ostalog, jednog velikog šeitana. I onda oni toga šeitana otvaraju bez toje kontrole i gledaju, sad su u Americi, sad su dole, sad su gore i šta god hoće može pogledat na tome. I šta si uradio? Ti si im svojim rukama, ti si, im, ti si ih svojim rukama gurno u džehennem. Vala tulku bjejdikum ila tehruke. Nemojte sebe bacati sami u propast, a drugi ajet kaže, ku enfusekum ve ehlikum naren budite vi ti koji ćete čuvati sebe i svoje porodice od džehennema kao da je tamo džehennem a ti se stavo ispred njih pa im ne daš ne dozvoljavaš nije da staneš iza njih pa ih guraš ajdeš više u džehennem nego staneš i pred njih i ne daš mu da ide ku, čuvaj ga jer gotovo tamo je propast ne ima u nas ni jedne, kako rekuš, porodice, mislim pod porodicom, čovjek sa svojom rodbinom i tako dalje, da je sve kako treba, u potpunosti. Ja je tetak, ja je amiđ, ako nije bliže, je dalje i tako dalje. Ili se ne zna vjera, ili se ne poštuje, ili se ne radi po tome, ili se nikako i ne vjeruje, ne uzobila. To je jedna nesreća u toj porodici. I dužnost je učiniti šta god si u mogućnosti da ga naučiš dinu. Nikoga ne možeš prisiliti. Niti vrijedi prisiljavanje. Jer u vjeru ne ima prisiljavanja. Kažemo, u vjeru ne ima prisiljavanja. Da nekoga uvedeš u vjeru, nazor ne vjeruje nikako. To ne, ne smije biti. Ali ako je musliman, onda je dužan da radi po islamu. Evo primijenjeno, kaže se, ovo je futbaler toga i toga tima. Jedno dole vidimo, Turci se okupili, puna ona njihova kantina da Allah sačuva. Jel noliko u džami dođe na vakat neki? Kol, koliko se šeitanu odaziva? Koliko se, koliko se šeitanu hita? A koliko se na Allaho poziva ono, ovaj odaziva? Dakle, sve su to obaveze i odgovornosti koje smo mi ponijeli na svojim prećima i za koje ćemo svi mi biti pitani. Ovo mi se da puno govoriti, ja ne kao dulju, ali kao jedna napomena i opomena svima nama. Čuvajmo se. Čuvajmo se griha. Mi i čuvajmo, mi sebe čuvajmo i čuvajmo mi one koji su oko nas tih grija. Taj emanat, prenesimo u potpunost na drugi. To će nam, inša Allah, sutra koristiti. I sutra na Dunjaluku, i sutra na Ahiretu.